Antanas Maceina raštai 12 tomas. E, masės atbūdimas. Masinis pradas žmoguje. Beveik jau pustrečio tūkstančio metų, kai daugelis rašytojų nebe tam tikro pasididžiavimo kartoja Aristotelio žodžius, kad žmogus esas visuomeninis gyvulys, zoon politikon. Tai yra tiesa, bet didžiuotis ją neverta. Geriau jos gėdytis. Ne todėl, kad žmogus yra gyvulys, bet todėl, kad jis yra visuomeninis. Aristotelio žodžiuose prabyla egzistencinis žmogaus pažeminimas. Dažnai yra sakoma, kad žmogus yra mažas pasaulėlis, mikrokosmas. Tai reiškia, kad jame yra sutelkti visi būties pradėjai kad jame e, gyvena visi būties laipsniai, kad jame daiktų esmės, kaip pastebi šeleris, susipina ir susikryžiuoja. Žmogus išdidžiai kelia savo galvą, kad yra pasaulio valdovas, kad jam pavesta sutvarkyti žemę, kad jis pats yra sukurtas beveik nemenkesnis už gyvybę kad jo skaiščiausių vilčių įkūnytoja mergelė motina yra vadinama angelų karalienė. Tačiau kildamas į šias sveiginančios didybės aukštumas, žmogus jaučia, kad jis, e, jis traukia su savimi knipždantį būtybių kolektyvą, būtybių, būtybių masę, kurie jame gyvena, veikia ir jį pančioja. Žmogus jaučia, kad jis atstovauja ne tik savo, bet ir anai knybždančiai gaujai, kad jis yra ne tik originalus, nepakartojamas, vienintelis, bet sikiu pamėgdžiotojas, vienas iš daugybės, visumos dalelė. Kasdienėme savo gyvenime žmogus yra patyręs, kad vienas jis veikia kitaip negu su kitais kad masėje atsirado kažkokios tamsios jo būtybės gelmės, iš kurių išsiveržia jam svetimi lygi tol nežinoti norai, polinkiai įgėdžiai, instinktai ir aistros. Tai nereiškia, kad visi e, šie svetimi elementai žmogui būtų atėję iš viršaus, iš masės. Tai reiškia, kad jų būta pačiame žmoguje kad masės gyventa žmogaus viduje. Iš viršinės žmogaus įsijungimas į masę tik tai pažadino tai, kas viduje snuduriavo, kas tūnojo sielos u, užkampiuose, nes masė bijo asmens akių. Kol žmogus jaučiasi esas savo žmogus, tol jis yra šilstančių, chaotiškų elementų viešpats. Bet kai jis išsižada savo aukštybių, kai nusileidžia į lygumas, kai susimaišo su taja knybždančia gauja, tuomet jis virsta vienu šios gaujos narių ir tuomet jis elgesi taip, kaip reikalauja gaujos instinktai ir aistros. Žmogus yra asmuo, bet žmogus yra sykių ir masė. Asmeninis pradas jį kelia aukštyn, žadina jo kūrybiškumą jo originalumą, jo laisvę ir atsakingumą. Masinis pradas jį traukia žemyn, verčia pamėgdžioti kitus, išsižadėti savęs, susulėti save su aplinka, įsijungti į būtinumo varomą srovę, nejausti nei laisvės, nei atsakingumo gražiausius žmogiškojo asmens ypatybės - sava pasaulyje žiūra, sava, savas sąžinės apsisprendimas, tikslų pramatymas, idėjiniai motyvai - visa tai žūsta masiniam pradui išsiveržus. Žmogus kaip lašas įkrinta į jūrą, nejausdamas ir nežinodamas, kokios vilnis jį gainioja, kokius laivus kilnoja jo nugarą ir į kokius uostus jis plaukia. Štai kas yra žmogus kaip visuomeninis gyvulys. Savo formulę Aristotelis išreiškė žmoguje glūdinti masinį kolektyvinį pradą ir sykių išreiškė sunkiai pakeliamą žmogiškosios būtybės tragiką. Žmogiškoji tragedija įvyksta ne tada, kai kas nors iš viršaus sukausto asmenį bet tada, kai pati žmogaus prigimtis palaidoja geriausią savo dalį. Masinis žmogaus būtybės pradas keroja pasąmonėje. Pasąmonė yra turi žmogaus prigimties sritis, kurioje kaip tik gyvena anoji knybždanti gauja. Čia glaudi pirmykščio chaosų likučiai. Čia telkėsi nuslopinti norai, čia renkėsi neįvykdytos svajonės, čia murma nepatenkintos aistros. Čia tad yra sustojęs ir tasai kolektyvas, su kurio žmogus yra surištas savo gilmėse. Žmogiškasis aš uždenga visą šitą mišinį stiprią sąmonės uždangą ir iš chaotiškų gelmių išleidžia tik tai, kas jam atrodo nereikalinga. Bet kas įvyksta tada, kai ši uždanga sproksta? Tada pasąmonės turinys užlėja sąmonę ir užima josios vietą. Tada žmogų valdo jau ne asmo, bet kolektyvas. Tada žmogus elgesi visiškai kitaip negu tuomet, kai jo aš turėjau vadžias, vadžias savo rankose. Be abejo, žmogus visada sužino, ką jis daro. Bet nelaimė ir yra ta, kad tokiu atveju žmogus mano veikęs kaip asmuo, o iš tikrųjų jis veikia kaip iš pasąmonės išsivežusių kolektyvo dalelė. Tai yra revoliucijos metas, kada moteris išnaša moterise kolektyvinio principo išsiveržimas yra lengvesnis ir savo apraiškose baisesnis. Gal kaip tik dėl to, kad moters prigimtis yra labiau kolektyvinio prado valdoma negu vyro prigimtis. Berdiaevas neteigia, kad vyriškasis principas par excellence yra antropologinis ir asmeninis. Tuo tarpu moteriškasis principas par excellence yra kosminis ir kolektyvinis. Toliau, tai yra, e, tai yra revoliucijos metas, kada moteris pjausto kritusioms aukoms liežuvius ir ausis, kada vyrai nešioja pamaustę ant durtuvo, nuo motinos krūties atplėštus kūdikius. Kada dega bažnyčios, muziejai, galerijos, kada dušta krištolo, krištolo indai, lūšta raudonmedžio baldai, pališta paveikslai, byra statulos, o vėjas draiko senovės rankraščių lapus. Tai yra visuomeninio žmogaus triumfas. Tikrumoje tai žmogaus gėda, žmogaus pažeminimas, kurį jis jaučia ir pats, kai sąmonė vėl gauna viršų. Kryžiaus karų metu mm, ryteriai paėmė Jeruzalę, tris dienas kerdė musulmonus, niekino moteris, plėšė ir degino namus, o paskui ėjo prie viešpatės karsto atgailoti už savo kaltes tai yra žmogaus prigimties simbolis. Pasąmonė yra valdoma kolektyvinio prado. Ir kai šis pradas apima žmogaus būtybę, žmogus virsta masės dalelė. Nereikia plačiai įrodinėti, kad masinio prado išsiveržimas yra be galo pavojingas žmogaus asmeniui. Žmogaus asmuo čia yra ne tik pažeminamas, bet tiesiog sutrypiamas, lygi pat savo gelmių. Du brožai yra charakteringi masiniam pradui - lygustumas ir barbariškumas. Senieji psichologai mane, kad žmogus yra visiškai sveika būtybė. Sveika ne fiziniu, bet dvasiniu atžvilgiu. Tuo tarpu naujoji psichologija psichoanalizė ir psichopatologija atskleidė gilų žmogiškosios būties lyguistumą ir kaip tik pasąmonės srityje. Žmogus, sako Berdiaevas, kuri tyrė ir stebi šiandieninę psichologiją, susideda ne tik iš sąmonės ir dabartinio sielos padėjimo Jis e, slepia savyje arhainį žmogų, būtybė su vaikiškais instinktais, neurasterika ir pamišėlė. Sąmonėje šitas lygustumas apsireiškia tik labai retai, bet jis gyvena pasąmonėje ir iš čia daro įtakos visai žmogaus būtybei. Todėl suprantama, kad sykių su kolektyvinio principo išsiveržimu iš pasąmonės išsiveržia ir visas žmogaus lygustumas. Masinis principas, principas iš, išverčia visą žmogaus prigimties voti ir užkeičia visą žmogaus gyvenimą. Tai, kas buvo asmens iškovota, iš jos viską nuodijančios žaizdos kas buvo iš, už, užgydyta, kas buvo išpuoselėta, dabar vienu įpū yra sugriaunama, suardoma, sutrypiama. Štai kodėl masinio principo išsiveršimas konkrečiame gyvenime apsireiškia visada orgijomis, žūdimu, paleistuvavimu, plėšimais, kankinimais mes stebimės, kaip lygi tol buvę normalų žmonės gali imtis tokių pamišusių žygių. Tuo tarpu šitie žmonės kaip tik pasidarė nebenormalus. Masinis principas juos persunkė tuo slaptų lygus stumų, kuris glodėjo pasąmonėje. Masinis principas juose atpalaidavo tą Berdiaevo minimą neurasteniką ir pamišėlį, kuris ir elgėsi taip, kaip pridėra pamišėliui. Tokiu atveju žmogiškoji asmenybė sumenkėja tiek, kiek tik, kiek tik yra galima. galima moraliniu atžvilgiu josios vertė pasidaro beveik jokia. Ontologiniu atžvilgiu ji yra užverčiama žmogiškosios prigimties grevėsiais. Antras masinio principo bruožas yra barbariškumas. Kūrybos principas visada yra asmuo. Masė nieko nebe, nekuria ir negali kurti kultūra vis, visada kyla iš asmeninio žmogaus prigimties principų. Asmuo pačią savo esmę yra pašauktas sutvarkyti pasaulyje ir žmoguje esantį chaosą. Vadinasi, sutvarkyti masę, įdėgiant jai pastovių formų, ją apipavydalinant ir suorganizuojant. Masė yra tasai atšiaurus asmens kūrybai objektas, kuris priešinasi organizuojančioms lytims ir kuris visada viena akimi žiūri į pirmykštį chaosą. Todėl, kai tik masinis principas paima viršų žmogaus būtybėje ir žmogaus gyvenime, gyvenime jis visų svorių grįžta atgal į šį chaosą, nepaprastu gaivalingumu naikindamas visą, kas buvo sukurta ir suorganizuota bei sutvarkyta. Štai kodėl su katkryčiais masinio principo išsiveržimais eina sikių žmogaus subarbarėjimas ir objektyvinių kultūros gerybių naikinimas. Masinio prado apsistas žmogus niekina kultūrą savo dvasioje ir ją naikino objektyvinėme gyvenime. Revoliucijos metu vykstant architektūros, tapybos, literatūros, mokslo kūrinių deginimas, grevimas, ardymas kaip tik ir yra šio barba, barbariškų bruožo apraiška. Be abejo, tokiu atveju žmogaus asmenybė netenka charakteringiausios savo žymės kūrybingumo. Užuot buvęs mažas kuriejėlis, žmogus virsta dideliu ardytoju. Jeigu žmogaus panašumo į Dievą ieškosime kūrybiškume, kaip tai daro kai kurie mąstytojai, kaip prelatas Dambrauskas, Vronskis, Berdiaevas, tuomet masinio principo išsivežimas reikš Dievo paveikslo ardymą žmogaus būtybėje ir tuo pačiu ontologinės žmogaus vertės mažinimą. Masinis principas žmoguje visada yra gyvas ir todėl as, asmo gyvena nuolatinėme pavojuje. Bet yra istorinių periodų, kurie savo aplinkybėmis šį pavojį ypatingai padidina nes masinio principo išsiveržimą skatina ir lengvina. Tokį periodą mes kaip tik gyvename dabar. Žmogaus asmo išdidžiai pakilo renesanso metu ir stėbėsi aukštin per penketą šimtų metų. Tiesa, ir šiame laikotarpyje būta masės išsiveržimų. Atnaujintoji 17-ojo šimtmečio inkvizicija, prancūzų revoliucija. Tai tik stambėjai tučtojo akies pastebimi objektai. Vis dėlto šie masinio principų išsiveržimai čia buvo tik atskiri mazgai, atskiri nelygumai asmenybės valdomame gyvenime. Paskutinis penkitas šimtų metų Europos istorijoje vyko po asmens ženklų. Asmens mygalybės troškimas vedė žmonės į nežinomus kraštus, į nežinomus objektus. Asmens absoliutumo pajautimas pastatė žmogų priešais Dievą kaip lygų prieš lygų. Asmens laisvės reikalavimas sugriovė visas valstybinės formas ir sukūrė naujas. Čia buvo padaryta daug nuodėmių, daug klaidų. Čia buvo parodyta daug puikybės ir daug išdidumo. Bet šis Europos istorijos periodas kvepuoja kūrybos karščiu visa, kas buvo sukurta didingoje Europos civilizacijoje, yra sukurta šiuo metu. Ankstesniųjų amžių bandymai atrodo lik vaikų žaisliukai, palyginus su paskutiniu 500 metų kultūriniais laimėjimais. Europos istorija patvirtina dėsnį, kad kultūros išlikimas – iškilimas eina sykiu su asmenybės iškilimu. Bet šitas renesansinis asmens triumfas jau yra baigtas. Žmogaus asmenybė griežtai sutėmus. Europos istorija vėl pasviro į masinį principą ir mes visai realiai matome, kad žmogaus asmo pavojuje. Asmens apgynimas šiuo metu reiškia sveikos žmogaus prigimties ir žmogaus sukurtos kultūros apgynimą. Jeigu seniau masės išsiveržimai buvo tik atskiri mazgai, tai dabar jie grėsia užlėti visą gyvenimą. Masinis principas bando tapti gyvenimo tvarkytoju. Tuo tarpu mes jau žinome, ką tai reiškia masinio principo įsigalėjimas objektyvi, objektyvinėme, objektyvinėme gyvenime reiškia šito gyvenimo galą. Masė viską paverčia chaosu ir barbarija, nes ji žengia lygustų ir bar barbariškų instinktų vedama. Dabartinė istorija žadina mumise masinį principą ir atpalaiduoja, ir stengia, jį atpalaiduoja ir stengiasi jį objektyvuoti e, regimomis lytimis. Atylos laikais bar barbarai išlindo iš miškų gelmės. Dabar jie kyla iš mūsų pačių, iš kiekvieno mūsų kiščioje masinės žmogaus nukis lygus tos išvaizdos ir barba, barbariškos išraiškos. Jie visi telk, telkėsi į masę ir traukė istorijos vairą į save. Mes artinamės prie orgijų. Štai dėl ko Ortega ir sako, kad jeigu šis žmogaus tipas pasiliks Europos valdovas ir toliau Jeigu jis galutinai laimės, pakaks 30 metų, kad mūsų, mūsų į pasaulio dalis atkristų į barbariją. Po didžiojo karo šie spėliojimai buvo labai gyvi. Vėliau jie buvo nustumti atsistatančios Europos reikalų. Prasidėjus naujam karui, jie vėl atgyja. Europa stovi naujos istorijos akivaizdoje. Ir ką žino, ar šitoje istorijoje nebus masės istorija. Iki šiol buvo aiškiai eita šiuo keliu. Masės sukilimas. Mes esame 20-ame 20 amžiuje. Pradeda Reinoldas savo veikalo tragiškoji Europa dėstymą. Tai tokia tiesa, kuri pasak Reinoldo yra visiems aiški chronologiš, chronologiškai, bet kuri dar daugeliu neaiški istoriškai. Reinoldas teigia, kad daugumas europiečių dar taip ir masto ir taip gyvena, tarsi XIX amžius nebūtų pasibaigęs. Tai galima pastebėti ir filosofijoje, ir politikoje, ir visuomeninėme gyvenime, ir net žmonių elgimosi būdė. Šitie žmonės neparegi, neparegi jokio pasikeitimo. Mūsų dienų įvykius jie laiko tik praeinamomis apraiškomis, kurios netrukus pasibaigsiančios ir vėl prasidėsęs XIX amžius su savo liberalizmu, su savo demokratija, su savo skepticizmu ir su savo nuolatinės pažangos idėja. Reinoldas tokius žmonės vadina aklais ir savotiškais reakcionieriais. Jie nemato, kad gyvena iliuzijomis ir kad gyvenimas jos toli paliko užpakalėje. kasgi, kasgi yra charakteringa šiam 20-ajam amžiui. Reinoldas teisingai sako – revoliucija. Revoliucija vyksta visose srityse – ir ekonominėje, ir socialinėje, ir politinėje. Ekonominės struktūros sudužimas – vis didesnis darbi, darbininkijos įsirėžimas į viešąjį gyvenimą, bolševizmo, fašizmo, ir nacional, nacionalsocializmo laimėjimai Rusijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Tai vis šios visuotinės revoliucijos apraiškos. Tai yra faktai, kuriuos visi stebi ir mato. Tačiau šiuose faktuose glūdi gili prasmė. Kiekviena revoliucija yra masinio principų išsiveržimas. Revoliucijos veikėjai visada yra masiniai žmonės. Asmuo gali vykdyti atentatą, bet revoliucija kelia masę. Jeigu tad šiandien revoliucija vyksta visose srityse, tai savaime aišku, kad į šitas sritis įsiveržė masinis principas. ekonominį, socialinį ir politinį gyvenimą pradėjo valdyti masės. Asmenybė pasitraukė iš šių sričių ir įsibrovusi masė sukėlė revoliuciją. Dabartinį Europos padėj... padėjimą Ortega vadina masių sukilimu. Iš viršaus žiūrint, šitas masių sukilimas apsireiškia kaip žmonių susigraudinimas. Štai kaip Ortega vaizduoja šį keistą ir sunkiai išaiškinamą mūsų gyvenimo brožą. Miestai, miestai per, perpildyti žmonių, namai nuomininkų, viešbučiai svečių, traukiniai keleivių, kavinės lankytojų, per daug yra praeivių gatvėse, per daug pacientų laukiamuosiuose gydytojų kambariuose. Teatrai ir kinai, jeigu tik laikas patogus, lūšta nuo žiūrovų. Kurortai pilni atostagaujančiųjų. Kas pirmiau nebuvo jokia problema, dabar pasidarė labai aktualiai. Rasti vietos. Bet kas čia nustabaus? Argi miestai ne tam, kad būtų pilni? Argi namų būtai, viešbačių kambariai traukinių suolai, kavinių kėdės ne tam, kad jos kas nors žimtų. Šitos klausimus kelia Ortega ir atsako. Seniau taip nebuvo. Prieš 15 ar 20 metų, prieš didįjį karą, žmonių buvo maždaug tiek pat, kiek ir dabar. Po didžiojo karo jų skaičius net kiek sumažėjo. Tuo tarpu tokio susigrūdinimo nebuvo. Tai yra kasdienis ir nuostabus faktas. Iš kur atsirado visi šie žmonės? Klausimas banalus ir netikslus. Čia juk tie patys žmonės. Jų skaičius beveik nepadidėjo arba padidėjo ne tiek, kiek galima būtų manyti, pažvelgus į visuotinį susikimšimą. Jeigu mes visur matome susigrūdinimą, susigrūdimą, tai dėl to, kad šie žmonės, kurie pirmiau buvo išsisklaidę, susitelkė į būrius ir kad jie pasidarė judrus. Banguoja, keliauja, reikalauja. Susigrūdinimas, susigrūdimas įvyko dėl to, kad sukilo masės masių išsiveržimas ir masių suaktyvėjimas yra du dalykai, kurios mums atskleidžia paprastas visuotinių susigrūdimo faktas. Žmonių visada buvo nemažai, bet jie nesudarė tokios ankštos masės kaip dabar. Individai, kurie sudaro minės, sako Ortega, gyveno ir pirmiau, bet ne kaip minė. Mažomis grupelėmis arba po vieną išmėtyti pasaulyje jie vedė ne vieningą, nebe duomeninį paskirą gyvenimą. Kiekvienas individas ar grupė užėmė savo vietą kaime, mieste ar didmiščių kvartale. Tuo tarpu dabar staiga jie susitelkė į sąjungas. Mūsų akis mato visur tik tai minės, visur. Ne. Bet kaip tik tose aukščiausiose vietose, kurios būdamas subtilus žmogiškosios kultūros kūriniai. Pirmiau buvo skiriamos rinktinėms grupėms arba elitui. Minės taiga pasirodė ir užėmė geriausias visuomenės vietas. Pirmiau ji buvo nepastebima jis stovėjo socialinės scenos užpakalėje. Dabar jį, prie, dabar jį prisistumė prie rampos. Ji pasidarė vyriausias aktorius, didvyrių jau nebėra, yra tik tai choras. Šitas Ortegos palyginimas su antikinėmis dramomis yra labai prasmingas. Iš tikro, istorija yra savotiška drama. Kartais joje veikia atskiri herojai su savo likimu, bet kartais herojų vietą užima choras, kuris diktuoja savo valią. Tokį choro periodą gyvename ir mes. Šitoji iš istorijos gelmių išnėrusi masė mūsų dienomis yra labai aktyvi ir reikliai. Jis sprogdina visą likščiolinę gyvenimo santvarką gyvenimo principus, gyvenimo etos. Ji visiškai kitaip nuteikia žmogų ir kitokių brožų įspaudžia objektyvinėms institucijoms. Masinis žmogus yra kitoks negu asmeninis žmogus. Todėl asmenybės sukurtos formos jo nepatenkina. Jis ieškosi naujų. Jis priverčia asmenį kurti taip, kaip diktuoja kolektyvinis instinktas. Todėl šiandien mes stovime priešais keistą apraišką. Jo toliau, tuo labiau kūryba yra pajungiama masės reikalavimams. Viešoji nuomonė, kuri faktiškai yra niekas kita kaip masės nuomonė, tampa vis reikšmingesnių kriterijumi kūrybiniams laimėjimams vertinti. Kūrinio vertės savyje beveik nepaisoma. Tik žiūrima, ar jis bus naudingas vadinamai visuomeniai, ar jis galės patarnauti tautai, valstybei, partijai, religiniai bendruomeniai. Masinis principas rodo savo aktyvumą ir lenkia žmogaus būtybę ir žmogaus gyvenimą pagal savo esmę. Kadangi masė kaip tokia negali tvarkyti savo buvimo ir reikšti savo norų, į jį savaime šaukėsi vadų. Svado principas mūsų laikais anaip tol nėra atsitiktinis. Jis eina sykis su masiniu principu iškilimu. Masė ir vadas yra dvi koreliatyvios savokos vadų nereikia tik asmenybėms, nes jos vadovauja kiekviena pati savo. Bet kai žmogus pasidaro kolektyvų dalelę, kai jo sąmonė užplūsta pasąmonės turinys, kai jame at, atgema lygus, lygusti ir barbariš, barbariški instinktai, jis šaukte šaukėsi vado kad šis parodytų jam kelią, kad užduotų darbą, kad e, jį sutvarkytų ir palengtų. Masi be vadų žūtų savo šelsme ir savo įdukime. Bet klaida būtų manyti, kad šitie masės vadai yra asmenybės ir tai didžios asmenybės. Berdėjevas yra pasakęs, kad masės vadai yra visada yra savotiški mediumai. Jie valdo masės, bet masės valdo jos. Masės vadas yra stiprus masinis žmogus. Vadinasi, toks, kuriame masinis principas yra radęs ypatingai stiprios išraiškos, kuris ypatingai reiškia rodo masės polinkius ir instinktus. Masės vadas yra masės susikoncentravimas viename žmogiškajame individė. Jis todėl ir gali masės, masė vadovauti, kad jaučia, ko jį nori. Jis atspėja masės troškimus instinktyviai, nesamoningai. Atspėja todėl, kad pats savyje nešiuo šios troškimus aukščiausio laipsnio. Štai kodėl masės vadų negalima paruošti racionaliomis priemonėmis. Masį galima paruošti instruktorių, bet ne vadų. Vadai išauga patys, nes jie yra iracionalinio pobūdžio. Todėl niekas negali masės paimti į savo rankas pagal savo norą. Masė pati ištumė savo vadus priekin, kaip galvijų banda ištumė stipru, stipriuosius individus, kad žengtų pirmą, šalintų kviltis ir gintų jos reikalus. Mūsų dienomis mes matome masę trium, triumfiškai žygiuojančią po įvairiomis vėliavomis, kurias jausios priešakiai neša josios vadai. Asmenybės balsai ir žygiai nyksta šiame visuotinėme tvane. Masės negalima įspėti, negalima josios pamokyti, nes jį veikia pagal pasąmonės dėsnius, kurie įspėjimų negirdi, įspėjimų negirdi ir pamokymų neklauso bet galima įspėti atskirus asmenis, kad jie neįsijungtų į šį visuotinį pamišimą, kad bent jie išlaikytų savyje žmogiškosius didybės žymę, kad neimtų masės anspaudo ant savo kaktų. Mes artinamės, sako Försteris, prie didžiųjų kolektyvinio žvėries laikų ir prie didžiųjų krikščionių bandymų ir kvotimų įsigalint e, blūdui ir nužmoginimui labiau negu kitados, bent maži bureliai turi išlaikyti pilną ir neiškreiptą Kristaus tiesą moksle. Pavyzdžiui, e, pavyzdyje ir kentėjime. Masių atbudimo priežastis. Europos istorija yra pati kalta, kad masė įsiveržė į josios sceną ir asmenys nustumė į antraeilę, o dažnai net ir paskutinę vietą. Šioje netobuloje tvarkoje yra nepaprastai sunku išlaikyti pusiausvyrą. Jeigu koks nors istorijos periodas pradeda ką nors teikti, jis teigia lygi pat galą. Paskui ateina reakciją ir pražudo ilgų amžių teikimą. Taip atsitiko ir su nauja Europos istorija. Renesansas pradėjo savo gyvenimą žmogiškosios asmenybės teigimu. Jis skelbėsi atradęs žmogų, nes viduriniais amžiais žmogus buvo žinomas tik kaip korporacijos, valstybės ir bažnyčios narys bet ne kaip savo žmogaus. Iš esmės tai buvo tiesa. Asmenybės išlaisvinimas iš socialinių formų ir tuo pačiu iš socialinių benalybių turėjo būti padarytas. Šiam uždaviniui buvo pašaukt, pašauktas renesansas. Jis turėjo pagilinti žmogaus pažinimą, pagilinti patį žmogų, atkreipti jo žvilgį į patį save iš vaikystės iš naivaus pasitikėjimo autoritetu ir regimomis pasaulio praiškomis. Europa turėjo pereiti į kritišką amžių, kuris siekia giliau negu paviršius, kuris pats nori patikrinti ir ištirti. Bet šis <clears throat> reikalas visai natūralus ir suprantamas Europos istorija nuvedė per toli. Žmogaus asmo buvo ne tik išlaisvintas, bet ir atpalaiduotas. Atpalaiduotas nuo bet kokio ryšio su Dievu, su pasauliu ir su žmogumi. Asmuo tolimesnėme išsivystime buvo paliktas vienas savo. Jo žengėme, jo žengėme arčiau mūsų dienų jo žmogaus vienišumas darosi didesnis. Romantika bandė jį surišti su Dievu ir su pasauliu. Marksizmas bandė jį surišti su savo artimu. Bet šitie bandymai buvo nevaisingi. Įsibėgėjęs istorijos ratas sukosi svaiginančių greitumų. Ir žmogus pradėjo nebe, <clears throat> nebesusigaudyti kas esas, kur einas ir ko norys. Asmo gali jaustis gerai tik tada, kai žino savo tikslą, savo kelią ir savo priemonės. Visų šių būtybių, bu, visų šių būtinų dalykų modernus žmogus kaip tik nežinojo. XIX amžiaus filosofija yra aiškus tokios nežinios, tokio beviltiško klaidžiojimo ir mm, grabaliojimo vaizdas. Laisvės ir asmeninio apsisprendimo idėjos, kurias pirmiau taip žavėjo žmonija, pasidarė tuščios. Vienišas, nežinioje pasinėrė žmogus, neišmanė, kas su jomis pradėti. Jis todėl pradėjo jų nekesti. Jis pradėjo ieškoti, kas galėtų jį išvaduoti iš tos nevertingos laisvės. Iš to nepakeliamo apsisprendimo. Iš tos siaubingos vienišos egzistencijos jis pradėjo ieškoti masės. Atpalaiduotas asmo pasuko į minę. Dostojevskis genialioje didžiojo inkvizitoriaus legendoje nepaprastai prasmingai yra nupiešęs moderniojo žmogaus sielos vaizdą, kuris jį nuvedė į masę. Sevilijoje, Sevilijoje inkvizicijos egzekucijų metu pasirodo Kristus. Žmonės jį pažįsta, veržiasi prie jo ir šaukia, kad jiems padėtų tarpu pro šalį eina kardinolas, didysis inkvizitorius. Jis valandėlę stebi, šinauja ateivį, jo kaktą susiraukė ir jis tylėdamas parodo jį pirštų savo tarnams. Šitą jau Kristus sučiumpė ir įmeta inkvizicijos kalėjimą. Naktį inkvizitorius pasiėmęs lempelę ateina į kalėjimo celę ir pradeda ilgą kalbą, kurios metu Kristus visą laiką tylė. Tu dažnai sakėjai, aš padarysiu žmonės laisvus, sako didysis inkvizitorius Kristui. Tu dabar matai šios laisvus žmonės. A, tai mums daug kainavo. Laisvės realizavimas mums kainavo 15 šimtų metų sunkaus darbo bet jis jau padarytas ir gerai padarytas. Netikiu, bet žinau, kad žmonės niekada nesijauti tokie laisvi, kaip sudėję savo laisvę po mūsų kojomis. Tikrai tai mūsų darbas. Ar tu apie tokią laisvę svajoji? Ir lyg norėdamas pateisinti savo darbą, didysis inkvizitorius pradeda filosofuoti apie žmogaus laisvės santykius su jo laimė pasirodyk pasaulyje su tuščiomis rankomis ir skelb žmonėms laisvę, kurios jų kvailumas ir jų piktumas neleidžia suprasti, skelb šią baisę laisvę, nes žmogui ir visuomenė nėra nieko baisesnio kaip laisvė. <clears throat> Bet štai dykumų, dykumų akmens paversk jos duoną ir žmonės bėgs kaip galvėjai paskui tave klusnus, nulankus, dėkingi, tik tai bijodami, kad tavo ranka neatsitrauktų ir kad duona vėl nevėstų akmenimis. Bet tu nenorėjai atimti žmogaus laisvės ir pasipriešinai gundimui. Kas iš to žmonijos klusnumo? Sakei, jeigu jis pirktas jeigu jis pirktas duona. Tu atstumi žemišką duoną dėl dangiškosios duonos ir dėl laisvės. Bet aš tau kartuoju, kad nėra žmoguje kito labiau deginančio troškimo, kaip kuo greičiausiai perleisti kitam savo laisvę. Tu praplėtai žmogui laisvę, užuot ją atėmęs. Tu norėjai būti laisvai mylimas, laisvai sekamas. Vietoje griežtus senojo įstatymo žmogus laisva širdimi turėjo pasirinkti gėri ar blogį. Vadovaudamas tik tai savo paveiks, tavo paveikslu. Bet argi tu nesupratai, kad jis paneigs ir tavo paveikslą, ir tavo tiesą jausdamasis prislėgtas baisios laisvų pasirinkimo naštos. Todėl mes pataisėme tavo darbą. Mes jį parėm, parėm, parėmėme stebuklų, paslaptimi ir autoritetu. Ir žmonės apsidžiaugė pamatė, kad jie yra iš naujo vadovaujami kaip galvijų banda ir kad jie yra išlaisvinti nuo tos fatališkos dovanos, padariusios jiems tiek skausmo. Iš tikro modernusis žmogus atrodo skuba kuo greičiausiai sudėti savo laisvę po kitų kojomis, o pats džiaugtis nusikratęs šią fatališką dovaną. Iš kitos pusės šią laisvę paėmusiai masės vadai apie ją kalba beveik tokiais pažodžiais kaip didysis inkvizitorius, atremdami savo darbus į toje savo ir savo pasisekimą į stebuklą, paslapti ir autoritetą. Jeigu laisvės idėja, sako Steinhausenas, atrodo šiandien apsiblaususi, tai dėl to, kad masinis žmogus kuri šiandien atstovauja viešai nuomoniai, laisvė, kuri buržuazinės apšvietos metu reiškia pasirinkimą tarp įvairių gyvenimo formų, šiandien išgyvena kaip prakeikimą. Laisvė jam atrodo kaip koks nuo visko atsiejimas be pabaigos. Kaip kankinas verti, vertimas apsispręsti, peržengęs peržengęs jo sielos jėgas, kaip teisė savo gyvenimo laivelį vairuoti gyvenimo srovėje. Teisė, kuri jam atrodo labai abejotina, nes jis dairosi pilnas baimės, dairosi, kur galėtų šį laivelį pritvirtinti. Modernus žmogus yra lik mažas Hamletas, Jis jaučia, kad nerami laiko dvasia vis labiau jo sielą verčia apsispręsti. O šiam dalykui jis jaučiasi nesas prieaugęs. Todėl jis yra patenkintas, kai sugaudžia trimitai ir pasirodo koks nors Fortinborasas, kuris kaip išgelbėtojas paima iš jo šį apsisprendimą ir šią laisvę apsispręsti. Modernus žmogus pasijaučia laisvas, atsisakęs laisvės. Šiam reikalui kaip tik geriausiai patarnauja masė. Kol žmogus gyvena kaip asmo, tol jis negali laisvės išsižadėti. Nes laisvė ir apsisprendimas yra integralinės asmeninio gyvenimo dalis. Norint jomis nusikratyti, reikia nusikratyti ir asmeninį gyvenimo formą reikia įsilieti į kolektyvą. Šiandien taip ir yra. Šiandien žmonės laukia trimitų garsų, kuris juos sukviestų į būrius, laukia vado, kuris jiems įsakytų. Jie yra pavargę savo pačių mąstymę, savo pačių sprendimuose ir kly, klydė, klydinėjimuose. Todėl ateina vadas ir jiems sako, jūs nemastykite, nespręskite ir neklaidžiokite, neklaidžiokite. Aš už jūs galvosiu, aš spręsiu, aš ieškosiu. Jie mus garbins, sako Dostojevskio kardinolas didysis inkvizitorius, kaip ger, gera, geradaris, nes mes prisėmėme jų nuodėmių kančią. Jie mums viską pasakys ir, pa, ir pagal tai, kiek jie bus klusnus. Mes jiems leisime arba uždrausime gyventi su savo žmonomis arba su savo gulovėmis, turėti vaikų arba jų neturėti. Ir jie klausys mūsų džiaugdamiesi. Jie mums atskleis skaudžias savo sąžinės paslaptis ir mes spręsime visų, visur apie viską palengvėjusią širdimi jie priims mūsų sprendimus, nes jie išlaisvins juos iš žiauraus rūpeščio pasirinkti ir laisvai apsispręsti. Atrodo, kad šie Dostojevskio žodžiai yra parašyti mūsų dienomis. Šitoks žmogaus bėgimas nuo laisvės ir nuo apsisprendimo yra išvada to ilgo kelio, kuris prasidėjo Renesanso metu ir kuris mūsų dienomis išsigymė į savo prieš, priešginybę. Reinaldas yra suformulavęs tokį dėsnį. Pakanka, kad pradžioje būtų padaryta klaida, liečianti žmogaus ir gyvenimo koncepciją arba vertybių sąrangą ir galinėme punkte sugrius visą civilizaciją renesanso metu tokia klaida kaip tik buvo padaryta. Asmenybės išlaisvinimas iš socialinių formų buvo teisingas žingsnis. Bet asmenybės atpalaidavimas nuo pasaulio, nuo Dievo ir nuo žmogaus buvo klaida. Ji kaip tik stovėjo pradinėme moderniosios istorijos punkte. Štai kodėl šiuo metu galinėme punkte mes matome griuvančią civilizaciją sukurtą ant asmeninio principo nutiestų pagrindų. Visų pirma, sako Reinaldas, mes turėjome laisvą žmogų, paskui palaidą ir galop pairusi. Šiandien mes turime žmogų, pavergtą įsuliavimusi, neramumo ir netikrumo. Tai aš vadinu, vadinu individualistinę savižudybę. Žmogiškasis asmo suskaldytas analizės, netekęs aukštesnės atramos, atplištas nuo dvasinio centro, stačia galva krinta į kolektyvą ir pasineria masėje. Jo laisvė pasak Reinoldą jį privedė prie vergyjos. Dėl ko? Dėl to, atsako Reinoldas, kad laisvė žmogų nuginkloja gyvenimo akivaizdoje. Dėl to, kad visa techninė ir visuomeninė mūsų civilizacija silpnina žmoguje asmenybės pajautimą. Ir jeigu žmogus nesijaučia laisvas savo viduje, kaip jis, naudos, kaip jis naudosis išviršinė juridinė demokratinė laisvė. Ir išviršiniai e, laisvė reikia išvidinės laisvės, o išvidiniai laisvės laisvė reikia stipraus savęs, kaip asmenybės pajautimo. Tuo tarpu visas moderniosios istorijos kelias buvo kelias į objektyvinio gyvenimo nuosmeninimą. Objektyviniuose kultūros laimėjimuose asmens reikšmė nyko pamažu, bet labai aiškiai ir nesulaikomai. Kapitalizmo išsivystimas panaikino asmeninį nuosavybės pobūdį fabrikų sumechaninimas darbą padarė nekūrybišką ir lygus tai nubodu, nes jame negalėjo dalyvauti žmogus kaip asmuo. Technikos išsivystimas tarp žmogaus ir jo kūrybos įterpė aparatą ir daugybė žmogaus kūrinių pavertė automatiškais gaminiais. Miestų išsivystimas ištraukė žmogų iš šeimos, su mechaninio visuomenė, privertė žmogų į viską žiūrėti tik paviršiumi. Gyvenimo nuosmeninimas pasidarė viena iš moderniosios kultūros žymių. Todėl nebe pagrindo Reinaldas griežtai teigia, kad modernusis gyvenimas yra laukinio žvėrių uola. Visur paslaptingumas ir grasinimai. Visur susikirtusios jėgos. Visur judančios masės, kurių žmogus nebegali nei suprasti, nei suvaldyti. Karas, tarptautiniai finansai, technika, proletariatas, hiperprodukcija - štai jėgos, kurios žmogų gniuždo ir prieš kurias jis jaučiasi visiškai bejėgis. Kaip gerai yra pasakęs Halevy, žmogus yra tiranizuojamas spaudos, kino, radijos, radio. Jis yra tiranizuojamas viešosios nuomonės, tiranizuojamos organizacijų. Ką gero jam gali duoti jo laisvė? Kas jam pavyzdžiui išlaisvės mąstyti arba iš jo politinių teisių. Valstybės e, yra sugniuždytos asmeninės laisvės. Asmo yra prisliktas masės. Žmogus turi kovoti prie žmoniją. Ir šitoji kova yra daug sunkesnė negu daug net, netikresnė negu kova su gamta. Iš vidinės, daug, e, iš vidinės tad modernio žmogaus išsivystimas buvo toks, kad, jį pamažu, kad jis pamažu jį privedė prie asmenybės pajautimo, niveliacijos, prie laisvės išsižadėjimo. prie apsisprendimo neapykantos ir tuo pačiu pastumėjo žmogų į masės galybę. Bet ir iš e, viršinės gyvenimo sąlygos pastaraisiais dešimtmečiais buvo tokios, kad jos žymiai palengvino asmenybei niveliuotis ir masiniam principui iškilti. Dievo pasakymas - būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę - niekada nebuvo tokia sparta realizuotas kaip paskutinėme šimtmetyje. Maždaug nuo tautų kilnojimusi laikų lygi 1800 metų Europoje vidutiniškai būdavo vis apie 180 milijonų gyventojų. Tuo tarpu 1914 metais jų buvo priskaityta jau 450 milijonų. Vadinasi, per 114 metų Europoje priaugo 270 milijonų žmonių. Tokio prieaugo pasaulis dar nebuvo matęs. Šitas faktas moderniajam gyvenimui turi tokios nepaprastos svarbos, kad pasak Sombarto Jau turi prasidėti kiekvienas Europos naujosios istorijos tyrinėjimas. Patrigubėjęs žmonių skaičius mūsų amžiaus nebuvo sutektas į prigimtas organinės bendruomenės. Šitos bendruomenės jau seniai buvo išardytos. Kapitalistinė santvarka išgriovė šeimas, ištraukė žmonės iš kaimų, iš tėviškių, iš profesinių organizacijų. Jų, vieno, jų vietoje susikūrė mechaniniai telkiniai, kaip miestai didžiosios įmonės, trestai, organizacijos. Iš šios mechanizmų susimetė ir nauji žmonės. Čia jie gyveno mechanišką gyvenimą. Čia jie dirbo mechaninį nuosmeninti darbą. Atskiras asmuo šitokioje gyvenimo struktūroje turėjo labai mažą, mažą reikšmės. Viskas čia buvo kolektyvinama. Darbininkija buvo sublokšta į masę. Gyveno atskiruose kvartaluose, gyveno bendrai ir kolektyviai. Net ir šiandien, kai norima darbininkams padėti, statomi neatskiri nameliai, duodant pasklypą žemės, tai retenybė, bet statomos darbininkų kolonijos, kur beveik viskas yra bendra, kur gyvena šimtai šeimų, kur masė ir minė yra kasdienis dalykas. Savame suprantama, kad tokios kolonijos asmenybės ugdyti nepajėgia. Ar tai nuostabu, kad iš tokių kolonijų išėję žmonės nesupranta asmeninio gyvenimo vertės ir neigia savo ir kitiems. Nepaprasta kultūrinių gyrybių gamyba taip pat padarė, kad žmogaus asmo pradėjo nepajėgti šių gyrybių nei suprasti, nei panaudoti. Šios gerybės daugiausiai telkėsi miestuose, bet kaip tik dėl to miesto gyvenimas darosi labiausiai palankus masiai ir labiausiai nepalankus asmeniui. Įvairūs muziejai, galerijos, parodos, teatrai, kinai, susirinkimai, paskaitos, iškilmės, šventės, mokslo ir meno įstaigos turėtų rodos praturtinti asmens gyvenimą bet iš tikrųjų visi šie dalykai jį tik dar labiau nuskurdino. Kultūrinių gerybių gausumas, kurio naudojasi miesto gyventojas, užgula jo sielą, ją tiesiog prislegia ir žmogus nebesugeba viso to suvirškinti. Miesto gyventojas, kuris rodos taip gausiai naudojasi kultūriniais laimėjimais, dažnai turi apie juos žymiai menkesnį supratimą negu tas, kuris į juos žvelgia iš tolimesnės perspektyvos. Miesto gyventojas greitai atbunka visam, kas slenka pro jo akis. Jis spėja sugauti tik paviršio daikto esmę, išsprunka iš jo dvasios. Jis pasitenkina žinodamas, kad yra, jam nesvarbu, kas yra. Visi tai padaro, kad gilus asmeninis gyvenimas esti išvilkamas į paviršių ir palinkimas viešai nuomoniai. Štai dėl ko mieste viešoji nuomonė reiškia nepaprastai daug. Žmogus gali gyventi pagal savo nuomonę tik tada, kai jis viską giliai permasto, kai susidaro savo pažiūras. Bet žmogus, kuris gyvena apraiškų margume, kuris vos spėja jas pamatyti, neišvengiamai turi klausyti, ką sako kiti ir turi tapti viešosios nuomonės vergu. Tai yra pirmasis žingsnis į savo vidaus nuosmeninimą. Todėl masinis žmogus mūsų laikais yra išaugęs iš miesto. Ir mieste masės diktatūra šiuo metu labiausiai yra ryški. Žmonijos intuicija miesto įsteigimą jungia su individualistinėmis tendencijomis. Kainas užmušė savo brolį Abelį ir įsteigė žemėje pirmąjį miestą Romulas užmušė savo brolį Remą ir įsteigė Romą. Didžiausią nuo metų pasaulyje miestą. Abu šie miestų steigėjai negalėjo pakesti šalia savęs kito žmogaus, savo artimo. Abu jie buvo individualistai, bet lik keršydamas už jų nuodėmės, likimas padaro, kad jų įsteigti kūriniai sunaikina tai, ką jie labiausiai gynė, sunaikina asmenybę. Miestų išsivystimas eina ranka rankon su masinio principo išsivystimu ir su asmeninio principo nikimu. Šios tad iš, iš vidinės ir iš viršinės priežastys padarė, kad modernioji Europos istorija atsidūrė masės persvaroje. Tiesa, žmogaus bėgimas į masę giliausia prasme yra noras išgelbėti savo asmens likučius. Yra noras atgauti prarastą savo vertę. Vienas jausdamasis niekis, negalėdamas pakelti savo egzistencijos, negalėdamas laisvai apsispręsti, žmogus įsijungia į masę ir į jo pasijančio dar ko nors vertas, dar kam nors naudingas, dar gali saugiai pagyventi. Vis dėlto tai yra iškreiptas ir išjuktas asmens apgynimas. Masė priima asmenį į save ne tam, kad jį apgintų, bet kad jį sunaikintų. Iš kitos pusės bėgimas į masę yra instinktyvus ieškojimas organinių bendruomenių - šeimos, tautos, profesinius korporacijos, kurias visas suindividualintas, suskaldytas, suatomintas modernusis gyvenimas buvo pražudęs. Bet vėl masė iškreipo šią žmogaus viltis, nes vietoje organinės bendruomenės jį pasiūlo geležiniais dėsniais ir drausmės sankcijomis sukaustytą militarinį korpą. Asmens išgelbėjimas iš nuosmenintų ir sumechanintų gyvenimo organinių bendruomenių atstatymas gali būti padarytas ne masės bet tik tai su samoningo, nebijančio laisvai apsispręsti asmens pagalba.